ऐं जेकॾहिं तोखे दोलाब ॾियण जो इरादो कनि था त बेशक तोलाए अलाह काफ़ी आहे ऐं उहो ई आहे जंहिं तोखे ऐं मोमिननि खे पंहिंजी मदद सां सघ ॾिनी